Darbie brāļi un māsas Kristu, šodien mēs atvadāmies no mūsu apustuliskā nuncija Antona Petera Raiča. Mēs esam viņam ļoti pateicīgi par viņa kalpošanu Latvijā. Viņš ir saņēmis tagad jaunu misiju. Itālijā būs par nunciju un San Marino. Un eh, tagad, iesākot svēto misiju, eh, lūgsim kungu mūsu dievu, Tātad, lai viņš svētī, e, ūdens svētīšana tā tad būs. Kungs, visvarenais Dievs, pieminot tavu brīnišķo darbu, ar kuru tu radīji un atpestīji pasauli, mēs tevi lūdzam, svētī mums šo ūdeni, ko esi radījis, lai zeme būtu auglīgā, lai cilvēka miesa būtu tīra un veselā, un lai cilvēks saņemtu arī tavas pārdabiskās dāvanās jo caur ūdeni tu izvedi no verdzības savu izredzēto tautu un dzēsēji tais lāpes tūkstnesī. Un ūdens bija pravietiska zīme jaunajai derībai, kuru tu noslēdzi ar cilvēkiem. Un beidzot ar ūdeni, ko Kristus ir svētījis Jordānā, tu esi kristības avotā dziedinājis mūsu samaitāto dabu. Mm Tādēļ, lai šis svētītais ūdens mums atgādina pieņemt to kristību, ka mēs varētu priecāties kopā ar mūsu brāļiem, kas ir kristīti šai lieldienu laikā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dīdī, akvā. Visvarenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem, un ar šo evaharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. Amen. Gloria in excelsis Deo. lūgsimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūs visus uz debesu valstību, lai arī tavs ganāmpulks var nonākt tur, kur ir iegais labais ganītājs. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. lasījums no apakstuļu darbiem. Tajās dienās Pēteris, svētā gara piepildīts, sacīja: Tautas priekšnieki un vecākie, ja mēs šodien tiekam pratināti par labdarību slimam cilvēkam, kuras dēļ viņš kļuva vesels, tad jums visiem un visai Izraēļa tautai top zināms, ka Jēzus Kristus nācarieša vārdā, kuru jūs piesitāt krustā, bet kuru Dievs uzmodināja no miroņiem, un pateicoties viņam, šis cilvēks jūsu priekšā stāv vesels. Viņš ir akmens ko jūs namdari atmetāt, bet tas kļuva par stūrakmeni. Un nevienā citā nav pestīšanas, jo cilvēkiem zem debesīm nav dots neviens cits vārds, caur kuru mēs varētu kļūt pestīti. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pater si lasījums no svētā apstuļa Jāņa pirmās vēstules. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi mēs esam. Pasaule mūs nepazīst, tādēļ, ka tā nepazina viņu. Mani mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad Viņš parādīsies, mēs būsim līdzīgi Viņam, jo redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Un ir laikā Jēzus sacīja: Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm, bet algādzis un tas, kurš nav gans un kurām avis nepiedara, redzēdams nākam vilku, atstāja avis un aizbēga. Bet vilks tās plēš un izklīdina. Algādzis bēg, tādēļ, ka viņš ir algādzis un nāvis viņām nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savējās, un manējās pazīst mani. Tāpat kā tēvs pazīst mani, un es pazīstu tēvu. Es atdodu savu dzīvību par avīm. Man ir vēl citas savis, kas nav no šīs auja kūts un man jāatved arī tās, un tās klausīs manai balsī, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Tāpēc Tēvs mani mīl, jo es atdodu savu dzīvību, lai to atkal atgūtu. Neviens man to neatņem, bet es pats to atdodu. Man ir vara to atdot un ir vara to atkal paņemt. Tādu pavēli es saņēmu no sava tēva. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāv! cari fratelli vescovi, sacerdoti e religiosi, cari fratelli e sorelle in Cristo, in questa quarta domenica di Pasqua siamo radunati come una famiglia di fede per ringraziare il Signore per tanti suoi benefici e per pregare in modo particolare oggi per nuove vocazioni nella Chiesa al sacerdozio, alla vita religiosa e consacrata. Vogliamo unirci al Santo Padre e ai confratelli e sorelle in tutto il mondo che pregano per questa intenzione nelle loro chiese e comunità. Dārgie brāļi, biskupi, priesteri un konsekrētās personas, dārgie brāļi un māsas Kristū! Šajā ceturtajā lieldienu svētdienā mēs esam sapulcējušies kā ticīga ģimene – lai pateiktos kungam par daudzajām viņa dāvanām, un šodien īpašā veidā arī lūgtu par jauniem aicinājumiem baznīcā uz priesterību un uz dievam veltītu dzīvi. Mēs vēlamies pievienoties svētajam tēvam un mūsu brāļiem un māsām visā pasaulē, kuri lūdzas šajā nodomā šodien savās draudzēs un kopienās. Šodien evanģēlijā dzirdējām Kunga Jēzus vārdus: Es esmu labais gans, labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Kristus apliecina, ka viņš patiešām ir vienīgais un patiesais labais gans, kurš visu savu zemes dzīvi veltīja tēva gribas īstenošanai, kurš vēlas, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību. Savus vārdus viņš apstiprināja ar savas dzīves piemēru, jo labprātīgi un ar lielu mīlestību deva savu dzīvību pie krusta par mums. Šajā īsajā fragmentā Jēzus piecas reizes min vārdu atdot, un tādējādi atklāja, cik ļoti viņam rūp savs ganāmpulks un katra avs, gan pazudusī, kuru meklē līdz to atrod, gan arī tās 99, kuras palika uzticīgas. Es atdodu, saka Jēzus. Viņš neprasa, viņš dod, viņš nepieprasa, bet viņš dāvā. Bet ne tādēļ, lai saņemtu kaut ko pretī, ne sava labuma dēļ. Jēzus atdod savu dzīvību par mūsu dzīvību, mīlestības vadīts, Viņš uzskata, ka katra cilvēka dzīvība ir svarīga un mīl katru no mums tik ļoti, ka ir gatavs labprātīgi atdot sevi mūsu pestīšanai. Tādēļ apmaiņā viņš piedāvā savu dzīvību, lai ik viens cilvēks justos dieva mīlēts un nekad nebūtu viens. Arī šodien labais gans meklē mācekļus, kas būtu labi tāpat kā viņš, vienoti ar tēvu, gatavi klausīties viņa balsī un sekot viņa piemēram, atdodot savu dzīvību par citiem. Kristum līdzīga sevis atdošana uz visiem laikiem paliek pilnvērtīgas dzīves likums, kas piepilda ar prieku un padara dzīvi skaistāku, jo mudina mūs kļūt par dāvanu citiem. Sekojot kunga Jēzus piemēram, kurš upurēja sevi par savu ganāmpulku, kas ir viņa baznīca, šodien lūgsim mūsu labo ganu, lai viņš sūta jaunus strādniekus savā baznīcā. Pāvesta Franciska vēstījums šī gada pasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem ir nosaukts šādi: cerības svēceļnieki, miera veicinātāji Katrs kristietis ir aicināts būt cerības sējējs un miera cilvēks, īpaši tie, kas aicināti uz garīgo kārtu. Jauniešiem pāvests raksta šādus vārdus jaunajiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuri jūtas attālināti vai neusticas baznīcai, vēlos teikt: ļaujieties Jēzus valdzinājumam, uzdodiet viņam savus svarīgos jautājumus. Caur evaņģēlīja lapusēm ļaujiet sevi satraukt viņa klātbūtnei, kurš vienmēr mūs ieved labumu nesošā krīzē. Viņš ciena mūsu brīvību vairāk nekā jebkurš cits. Viņš sevi neuzspiež, bet piedāvā. Dodiet viņam vietu, un jūs atradīsiet savu laimi, sekojot viņam un ja viņš to lūgs, pilnībā atdodot sevi viņam. Pilnīga sevis atdošana kungam Jēzum, priesterībā vai dievam veltītā dzīvē patiešām ir kaut kas cēls un skaists, kas mūs vērš uz debesīm, dara mūs par dieva līdzstrādniekiem un viņa mācekļiem šajā pasaulē, kas aicināti tiekties uz dieva valstības skaistumu. Es esmu labais gans, tas ir visneaizsargātākais un atbruņojošākais tituls, kādu Jēzus sev piešķīra. Viņa valdzinājums un pievilcības spēks nāk no viņa drosmes un dāsnuma. Tāpēc dieva darbs vienmēr un mūžīgi ir atdot dzīvību. Jēzus nenāca, lai nestu jēdzienu vai likumu sistēmu, bet lai nestu vairāk dzīvības, lai veicinātu dzīvības attīstību, izaugsmi, uzplaukumu visās tās formās. Es atdodu savu dzīvību, nozīmē, es jums dodu savu īpašo veidu, kā mīlēt un cīnīties, jo tikai tā jūs spēsiet stāties pretī tiem, kas mīl nāvi, pretī mūsdienu vilkiem. Jēzus pretstata īsta gana tēlu algotņa tēlam, kurš redzot vilka tuvošanos pamet aitas un bēg, jo viņam aitas nerūp. Turpretī labajam ganam katra aus ir svarīga. Dievam rūp visa viņa radība, un viņš it kā katram no mums atkārto: Tu esi man svarīgs, un es parūpēšos par tavu laimi Jā, vilki ir, bet viņi neuzvarēs. To skaits var būt lielāks par jēru skaitu, taču, taču tie nav stiprāki. Jo jēri nāk, bet nevieni tie nes sevī daļiņu dieva. Viņi ir stipri dieva spēkā, dzīvi viņa dzīvībā. Dārgie Latvijas baznīcas brāļi un māsas, jūs esat šī lielā mantojuma ticības dievam un vienotības ar Pētera krēslu Romā mantinieki. Laiks ir sarežģīts, un šodien baznīca, lai arī netiek vajāta, kā pagātnē, bieži saskaras ar dažādiem ticības izaicinājumiem. Kungs varbūt neprasīs, lai mēs kļūstam par mocekļiem un mirstam viņa dēļ, bet viņš noteikti prasīs, lai mēs dzīvojam un liecinām par viņu ar savām mazajām un lielajām izvēlēm, un ar to, ka mēs dzīvojam savu dzīvi. Tāpēc mums vienmēr būs vajadzīgi arī jauni priesteri, dievam veltīti vīrieši un sievietes, kuri mūsu dieva mīlestības, kuri būs dieva mīlestības un viņa žēlsirdības liecinieki noslēdzot savu apustuliskā nuncija misiju jūsu skaistajā zemē, es lūdzu par jums visiem, lai jūs vienmēr paliktu uzticīgi Dievam, katoļu baznīcai un svētajam tēvam, vienmēr mīlot viens otru, patiesi mīlot visas tautas un visas nācijas, arī tos, kuri neatlīdzina ar mīlestību vienmēr meklējot visu cilvēku augstāko labumu, lai citi jūsos atpazītu patiesus dieva dēlus un meitas. Mīliet un sargājiet savu dzimteni Latviju, nekad neaizmirstiet savu smago un sāpīgo vēsturi un to, cik daudzi no jūsu senčiem brīvprātīgi atdeva savas dzīvības, lai jūs šodien varētu dzīvot savā neatkarīgajā, demokrātiskajā un kristīgajā tēvzemē. Jūsu vēsturē gūtā mācība palīdzēs jums palikt uz pareizā ceļa, kas ved uz brīvību, taisnīgu un mieru visiem šodien un arī nākotnē. Pasaulē nekas nevar aizstāt patiesu brīvību, ko dāvā Dievs. Un patiesa brīvība nāk tad, kad esam brīvi no ikviena grēka, ļaunuma, melu, netaisnības, samaitātības un egoisma ietekmes un dzīvojam, ievērojot atturību taisnīgi un dievbijīgi. Kā Kristus sekotāji, kurš mūs ir atbrīvojis, lai mēs būtu brīvi. Tāpēc vienmēr dzīvosim patiesībā, brīvībā un mīlestībā. Ceļš uz šo brīvību un dieva valstības godību vienmēr ir grūts un dzīves krustiem pagāts. Tomēr katrs krusts vienlaikus ir kāpnes, kas palīdz mums uzkāpt debesīs, svētajā vietā, kur mājo un mūs gaida Dievs izsakot jums visiem dziļu pateicību par jūsu ticību Dievam, uzticību baznīcai un sirsnīgo mīlestību pret Svēto Tēvu, viņa vārdā dodu jums visiem īpašu svētību. Lai visvētākā jaunava Marija, Dieva māte un Aglonas Dieva māte, vienmēr aizlūdz par jums sava dēla Jēzus priekšā. Lai Dievs svētī jūs visus! un visu Latviju. Āmen! Es ticu, zudē. un tāpēc cilvēks, krustās par mums mums ir glābā laikā, cietis un apēdīs, trešais. Šodien, labā gana svētdienā, pateiksimies kungam par visiem cilvēkiem, kas uz viņa aicinājumu seko man, ir atbildējuši jā. Vienosimies kopīgā lūkšanā baznīcas, pasaules un mūsu ikviena vajadzībās. Lūksim par Svēto Dievu baznīcu, lai Kungs stiprina tās kalpojumus šajā pasaulē un dod gudrību pasludināt visiem cilvēkiem Kristus vārdu, caur kuru mums ir dota pestīšana. Mēs tevi lūdzām! Lūksim par jauniem aicinājumiem uz Dievu un veltītu dzīvi kā arī par jauniem aicinājumiem uz Dieva svētītu ģimenes dzīvi, lai Kristus augšām celšanās uzvara pamudina vienaldzīgos arī atgriezties pie Dieva. Mēs tevi lūdzam, uzklausīsim mūsu kungs un Dievs. Lūksim, lai mēs dzīvojam paklausībā Dievam, baznīcas baušļiem un lai ar savu dzīvi liecinām par to, ka kungs ir augšām cēlies. Mēs tevi lūdzām! Lūksim, lai mēs esam vienoti ar Kristu, kā avis ar savu labo ganu, un ieklausāmies viņa balsī, bieži lasot svētos rakstus. Mēs tevi lūdzam! Lūdzam! Lūksim, lai Kungs Jēzus, nāves uzvarētājs, satriec nāves garu Ukrajinā, svētajā zemē un atgriež arī Krieviju no šī ļaunprātīgā gara. Un tāpat arī visās vietās pasaulē, kuras ir piemeklējis karš un cita veida ļaunums. Dievs apžēlojies par cilvēkiem, kas cieš un sauc pēc taisnīguma, nāca ar savu mieru, svētību un dziedināšanu. Mēs tevi lūdzam, lūksimies arī par šeit klātsošajiem biskupiem, par nunciju, tāpat arī priesteriem un pateiksimies Dievam arī, kad ir bijusi šī bijusi sadraudzība un lai Dievs dod arī tālāk mums visiem kopējas sadraudzību mēs tevi lūdzam. Lūksim arī par to, lai visi labas gribas cilvēki atzīst kungu Jēzu Kristu par savu labo ganu un seko viņam virs šīs zemes ceļā uz mūžību, un arī pieminot, kā šodienas misē bija paredzēts arī par mūžībā aizgājušo viesturu. Mēs tevi lūdzam! Žēlsirdīgais Dievs savā visvarenajā spēkā sargā savu baznīcu un visas tev veltījušās sirdis. Stiprini mūs visus šīs dzīves grūtībās un dari mūs uzticīgus, gaidot, kad tu atnāksi godībā un tavi svētie apsolījumi piepildīsies. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūdzieties, brālī, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai kungs pieņem šo upuri par godu uz Kungs, Diev, tevi lūdzam, lai mēs svinot lieldienu noslēpumu, vienmēr būtu tev pateicīgi un lai šis mūsu izlīguma upuris kļūtu mums par mūžīgā prieka avotu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums! Kungs. pašu sirdīs. Mūsu sirdīs ir mierungā. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi Katrā laikā tevi, kungs, slavēt, un it sevišķi šajās dienās teikt tavu godu, kad Kristus ir upurēts kā mūsu paskā. Jo agrākais ir paiegis, un it apestītā kritusi cilvēce, un Kristu mums urdāvātā dzīvības pilnībā. Tādēļ ieldienu prieka linksmo un gavilē, ticīgie visā pasaulē, un arī debesu spēki un eņģelu vārās, dzied tavas godības himnu, tiek tamī tagad un vienmēr. kungs, tu esi patīs izsvēts, visas svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tas mums top ar mūsu kunga Jēzus Kristu miesu un asinim. Kad viņš labprātīgi atvedas ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauzās un devās saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un eidiet to tas visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc pierogienām viņš ņemā arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derībās asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tik izliedjās grēku piedošanai darieto manai manaj Luk ticības noslepums. Mēs kvijes Tāpēc pienindami Tava vienpiedmīšušā dēlā nāvi un augstām šelcanos. Mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas bikieri, un pateicamies, ka mūs esi labis, stāvēt Tava priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus kas pieņemsim Kristus miesu un āsines. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mani tavu necienīgo kalpu, ar bīskapu Peteru Antonu, ar bīskapu Andriju un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar Svēto Dieva māti jauno Mariju, Svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, Svētajiem apustuļiem, Svēto Jākabu, visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu ir viņa, tev Dievam visvarenajam tevam, svētā gara vienībā, un visgods un slavā visos mūžu mūžos. Oh. paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu griekiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saime savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Sniegsim viens otram mieru un izlīgumu sveicienu. Lūk, Dieva jēvs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es nesmu cienījis, kad nāku pie manis, bet sāku. Lūksimies! Kungs Dievs labais ganītāji, uzluko al labvēlību savu ganāmpulku, un avis, ko esi atpircis ar sava dēla visdārgajām asinīm, ieved mūžīgajā maivietā debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Vēl varam apsēsties uz brīdi. Eccellenza Reverendissima, noi siamo molto grati qui in Lettonia per il suo umile servizio. Eh, se non mi sbaglio, Papa Giovanni Paolo II, quando è arrivato qui, ha detto io vengo come un messaggero, eh, un, un eh, pellegrino di pace e proprio lei anche è stato questo messaggero di pace perché lei porta in sé la pace, un, un equilibrio, una, una armonia e un senso, direi, di sicurezza. E siamo molto grati che lei eh, ci aiutava anche eh, il mio primo rettore del seminario a Lublino diceva che la sessione degli esami è come una tempesta nel bicchiere di acqua. I nostri problemi, dal punto di vista diciamo, dei problemi mondiali, è come una tempesta nel bicchiere di acqua, ma lei ha entrato in quel bicchiere e cercava di aiutare, di, <laughs> di pacificare e calmare questa tempesta, specialmente con, qui c'è anche direttrice di, eh, Janet con Rarzi, e eh, diversi, diversi problemi che lei aveva questo cuore aperto per, per aiutarci in tutto ciò che abbiamo avuto bisogno. Siamo realmente molto grati. Può essere adesso dirò in lettone perché non tutti <clears throat> capiscono. ja nemaldos, Pāvests Jānis Pāvils II, kad atnāca, atbrauca uz Latviju, tad viņš teica, es nāku kā miera svētceļnieks. Un e, mūsu dārgais Nuncijs arī viņš atnāca kā miera svētceļnieks tādā ziņā, ka ir jūtama tāda, viņā jūtams iekšējs miers, drošības sajūta un tāda harmonija iekšēja. Un viņš to tā kā mums, mums deva. Uh, Eh, un tad eh, mans pirmais rektors garīgajā seminārā, lūkodamies uz nervozajiem klēriķiem, pirmā kursa pirms eksāmenu sesijas, teica, ka nu, eksāmenu sesija tā ir vētra ūdens glāzē. Un eh, mūsu problēmas, mūsu šeit baznīcas vietējās problēmas, salīdzinot ar pasaules lielajām problēmām, ir kā vētra ūdens glāzē. Bet mūsu nuncīs tomēr, nu, kā saka, neatstāja mūs savā nodabā. Viņš tā kā iegāja tajā glāzē un mēģināja palīdzēt mums tomēr to vētru kaut kā tur klusināt. Nu, un patiešām nu, dažādas, da, dažādās lietās viņš pieslēdzās klāt, un sevišķi esam pateicīgi par to, ka viņš mums rādīja Rīgas augstākajam reliģijas zinātņu institūtam. Tā ar visu sirdi. Uh, gan finanšu problēmas, gan arī attiecībā par akreditāciju, visā, visādi tur jautājumi. Viņš visur sekoja līdzi. Vien ne, nekad nepateica, nu, ko jūs tur, nu, nu, tas, tas, tā, tas ir jūsu problēmas. Nē, viņš vienmēr, ja lūdzām, nāca pretī, visā nopietnībā iedziļinājās un palīdzēja. Patiešām bija kā tāds nu, īsts, var teikt, tēvs. Un, uh, Un, jā, tā kā pāvesta, nu, patiešām pāvesta sūtnis, kurš, kurš nāk kā labais gans, kā come buon pastoresi. E, così. E adesso curitā suņa. Mēs gribam viņam tādu mazu, mazu pateicību piemiņai e, Latvijas, katoļ, Latvijas katoļu baznīcas. E, mi sembra 100 o qualcosa del genere, eh, chiese cattoliche in Lettonia, una, una memoria e anche i fiori da, dalla parte Dievs, kungs, i, lai ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Tas ir. lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gāvs. Amen! Dieva žēlastība, lai jums pārāk!